g'ayri dinlar totibor bizdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni اندلوس غير g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh Senegal janubiga borib, musulmonlar orasidagi ixtilofatlarni birma-bir yecha boshlaydi. Bu kishi yana bir holatni xabar topadida Senegal janubida makon bor. Bu makon islom mutlaq yetib bormagan bu makonda yashovchi kishilar Allohga emas, balki sanamlarga ibodat qiladigan kishilar deb xabar topgandan keyin Abu Bakr ibn Umar al lantuni o'zi Abdullah ibn Yasindan o'rganganidek Abdullah ibn Yasin agar biror bir holat vujudga keladigan bo'lsa, hamma mashaqqatni o'zi bo'yniga olgan holatda harakat qilardi. Abu Bakr ibn Umar al lantuni rahimahulloh 7000 kishi ni olib Senegalni islom yetmagan makoniga borib, sekin asta da'vat qila boshlaydi. Haligi joy vakillari mutlaq dinni bilmagan, din yetib bormagan mollarga, sanamlarga ibodat qiladigan kishilar islomni sekin asta ta'lim ola boshlaydi. Ajablanishadiki, bizga bunday islom yetib kelmagan. Bir ajib islom ekan, ajib din ekan, bu dinda hamma narsa bor ekan deb ko'plari iymonga keladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni bu xalqlar ustiga qo'ygan qonunlardan biriki albatta botil ahli ham mavjud bo'lishlik. Botil ahllari o'sha sanamlarga ibodat qilib turib o'sha yerda manfaatlanadigan kishilar ham ikkinchi tarafga o'tib Abu Bakr bilan jang qiladi. Abu Bakr ibn Umar radhiyallohu rahimahulloh uzoq vaqt bular bilan jang qiladi, jihad qiladi. Allohning dinini oliy qilib o'sha yerda qoldirishlik uchun. Shu holat bilan Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh sekin asta boshqa joylarni ham da'vat qiladi, boshqa joylarga ham islomni olib boradi. 468-hijriy sanada oradan 15 yil o'tgandan keyin Murovitlar davlatchasiga qaytib boradi. o'zini makonini, o'zini qo'l ostidagi odamlarni tashlab, Allohning dinini oliy qilib, Allohning diniga da'vat qilishlik uchun yo'l olgan edi. 15 yil oldin. Bu kishiga qarshi jang qilgan odam jang qildi, bular bilan Abu Bakr jihad qildi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh o'zini o'rniga tashlab ketgan amakisini o'g'li Yusuf nima qildi? Abu Bakrdan keyin Yusuf ibn Tashim rahimahulloh hijriy 453-yilda Abu Bakr janub tarafga yo'l olgan bo'lsa, 1 oy, 2 oy kutadi. Qarasa, Abu Bakr qaytmayapti. So'rab surishtirsa, juda ham ichkariga qarab kirib ketgan. Da'vat qilaman deb. Yusuf ibn Tashim rahimahulloh siz janub tarafga yursangiz, men shimol tarafga yuraman deb bu kishi ham shimol tarafga da'vat uchun safar qiladi. Abdulloh ibn Yasin rahimahullohni manhaji shu edi, da'vatni tarqatishlik, dinni asl holatini insonlarga yetkazishlik manhajida ularni tarbiya qilgan edi. Yusuf ibn Tashvin ham shimol tarafga yo'l oladi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Mauritaniyani shimoli Mag'ribni janubi taraf yo'l oladi. U yerda ko'zdan kechiradi. Ko'zdan kechirib qarasa, ajoyib ishlarni ko'radi. Barbarlarni, qabilalarini bir ko'zdan kechiradigan bo'lsa, Yusuf ibn Tashfin topadiki, bular juda dindan uzoqlashib ketgan. Mag'ribni janubi o'sha davrlarda islom o'lkalari hisoblangan. Islom bilan fath qilingan, lekin islom ta'limoti puxta ravishda yetkazilmagandan keyin islom peshvolari o'zida haqiqiy islomni namoyon qilib bermagandan keyin ko'p odamlar islomdan uzoqlashib, hattoki shu darajaga yetib borganki, Yusuf ibn Tashmiy rahimahulloh ajablangan narsa, qabila boshliqlari payg'ambarlik da'vo qilganlar ham bo'lgan shularni topadi. Misol qilib aytamizki, Hijriy 453-yillarda bo'lib o'tayotgan ish. Yusuf ibn Tashbih rahimahulloh da'vat uchun Mauritaniya shimol taraf, Mag'ribni janubi taraf yo'l olgandan keyin barbarlarning qabilasidan biri Ghimara qabilasi bo'lgan. Bu qabilani boshlig'i Hayin ibn Mannalloh degan odam. Bu Hayin ibn Mannalloh nubuvvatni, payg'ambarlikni da'vo qiladi. bu qabila musulmonlardan Rasululloh sallamda payg'ambarligini ham inkor qilmaydigan musulmonlar bo'ladi. Lekin o'zini qabila peshvosi Hayin ibn Mannalloh payg'ambarman desa, bunga payg'ambar ekan deb iymon ham keltirgan bo'ladi. Bu shar'iy payg'ambar deb ishonib ergashadi. Haligi Hayin ibn Mannalloh insonlarga yangitdan yangi shariat ahkomlarini o'ylab topib chiqarib beradi. Hayin ibn Mannalloh bularga ertalab quyosh chiqayotganda bir mahal namoz, kechqurun quyosh botayotganda bir mahal namozni farz qiladi. Bo'ldi, ikki mahal namoz farz bo'ladi. Farz qilib buyuradi bularga. Haligi qo'sh ichidagi payg'ambar bu Hayin ibn Mannalloh barbariy lug'atda Qur'on yozib beradi. Ulardan tahorat farzligini olib tashlaydi. Janobatdan g'usl qilishlik farzini olib tashlaydi. Haj qilishlik farzligini olib tashlaydi. Va yana ularga hayni ibn Mannalloh qushlarni tuxumini harom qiladi, yeyishlik. To'ng'izni, urg'ochsini go'shini yeyishlikni halol qiladi. Ajoyib ajib ishlar. Qarang, bu yerdagi xalqlar barbar xalqlarini shu payg'ambar deb shunga ergashib yuravergan. Va eng ajablanarlisi bu haqiqiy islom dini deb e'tiqod qilib shunga ergashib yurgan. Yana zikr qilinishsa haligi Hayn ibn Mannalloh xalqga o'zini qo'l ostidagi barbarlarga ergashgan kishilarga bo'ynidan bo'g'izlangan baliq halol, qolgan baliq go'shtlari hammasi harom degan ekan. Ajib. Bir qissa yodimga tushadi. bu bir ajablanarli. Chunki islom dinida baliq eng halol bo'lgan taomlardan hisoblanadi. Dengizda o'ligi ham, tirigi ham halol deb shu bejizmat Rasululloh sollallohu alayhi hadisidan iqtibos qilib olingan gap. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dengizni suvi, dengizni o'ligi ham haloldir deb hadisda bayon qilgan. Lekin dinda bilmagan kofirlar, nasroniylar bo'lsin, hattoki o'tparas shu Yaponiya tarafidagi kishilar o'zlarini mahsulotini islom davlatlariga ayri boshlashlik kerak. O'zini mahsulotlarini sotishlik kerak. Shu mahsulotlarning ichida o'sha baliq konservalari ham bo'ladi. Baliq mahsulotlari ham bo'ladi har xil. Shularning birida yozib qo'yilibdiki, Yaponiya bitta shirkati baliq eksport qilyapti musulmon davlatlariga yozib qo'yilgan ekanki, baliq islomiy baliq islomiy holatda so'yilgan deb yozib qo'yibdi subhanalloh. Baliqni so'ymasa ham bo'laveradi-ku. Shu voqea, shu holat esimga tushdiki, o'sha Hayin ibn Mannallohni payg'ambarlikni da'vo qilgan kishi baliq so'yilmaguncha bo'ynidan bo'g'izlanmagan baliq xalqlarga harom qilindi deb hukm qilgan ekan. Shunga o'xshash yana bir qabilani uchratadi Yusuf ibn Tashfin. Bu Burg'uvata qabilasi barbarlardan. Bu qabila boshlig'i Solih ibn Turayf ibn Sham'un. Demak, bu yahudiylardan hisoblangan. Sham'un bu yahudiylar ismi. Shuning uchun barbarlarda bir qabilasini boshlig'i yahudi ekan. Bu ham payg'ambarlikni da'vo qilgan. Bu Solih ibn Turayf ibn Sham'un yahudiyning nabirasi o'z qavmiga payg'ambarlikni da'vo qilib va payg'ambarlik bu islom asosidagi payg'ambarlik deb qanoatlantirgan. Bu Solih Hayyin ibn Mannallohga o'xshab ertalab bitta namoz, kech payt bitta namoz, shu bilan bo'ldi deganmi? Yo'q. Bu qo'shtirnoq ichidagi payg'ambar o'z qavmiga ertalab quyosh chiqayotganda 5 vaqt, kechqurun quyosh botayotgan vaqtida 5 vaqt namoz o'qishlikni farz qiladi. Ya'ni bir kunda 10 ta namoz. Va yana xalqlarga farz qiladi tahorat qanday bo'lsa o'shanday tahoratni farz qilib, unga yana qo'shimcha qilib har tahorat olganda inson kindigi bilan ikkita biqinini ham yuvishlik kerak. Subhanalloh. Ajib kulgirik bir holat. Va yana bu solih farz qiladi xalqiga uylanishlikni faqat musulmonlardan boshqa kofirlardan uylanishlikni farz qiladi. Musulmonlardan uylanishlik, musulmon ayollardan uylanishlik harom. Musulmonlardan boshqa dindagilardan uylanishlik farz. Shuningdek, kishilar albatta soch o'stirib u sochini o'rishligi farz. O'rib o'sha sochni o'stirib Albatta o'rilgan holatda o'stirmasa, bu kishi gunohkor deb hukm qilingan. Yana bir qabilani topadi Yusuf ibn Tashvin. Bu qabilada qo'chqorga ibodat qilinadi. Allohga yaqinlashtirishlik uchun o'zini qo'chqorga ibodat qilishlik. Bular hammasi islom deb e'tirof qilingan, islom deb tanilgan. Tasavvur qiling, Mag'ribni janubida Uqbat ibn Nafi rahimahulloh fath qilib Undan keyin Musa ibn Nusay rahimahulloh fath qilgan joylar qo'chqorga ibodat qilardiki, Allohga yaqinlashtiradi deb. Bularni hammasi Yusuf ibn Tashfinga og'ir botganligidan bu tarafga qarab harakat qilib, bularni dinga da'vat qilardi. Bularni amr ma'ruf nahiy munkar qildi. Haqiqiy islomda o'rgatishlikda, haqiqiy islomni ko'rsatib berishlik yo'lida jang qildi. Albatta jang qiladi, chunki payg'ambarda da'vo qilgan qabila boshliqlari bor edi. Bular bilan jang qildi, islom o'rnatdi, bularni uzoq muddat qarshiligiga javob qildi. Achinarli holati bir Zanata degan qabila bor edi. Bu Zanata qabilasi sunniy qabila edi. Namozni islom ko'rsatmasiga asoslanib namoz o'qirdi. zakotni ko'rsatmasiga asoslangan zakot berardi, lekin faqat ibodat tarafini islom asosida qilishardi xolos. Qolgan taraflari islomdan mutlaq uzoqlashib ketgan edi. Atrofidagi qabilalarni talon-taroj qilib kun kechirardi. Go'yoki o'rmon qonuni kuchlisi kuchsizini yeb yashaganga o'xshagan. Yusuf ibn Tashfin o'zi bilan olib tushgan 7000 askar bilan haqiqiy jihad qildi u joyda. Ijobat qilgan ijobat qildi, qarshi turgan kishi qarshi turdi, bular bilan jang qildi. Hijriy 468-yilga kelib Abu Bakr ibn Umar Lantuni Senegalda janubidan qaytib kelgan vaqtida Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni qay holatda topdi? Va qancha kishiga va qancha mintaqalarga haqiqiy islomni taratganligini ko'radi. Eshting va tadabbur qiling subhanalloh. Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh hijriy 468-yilda tashlab ketgan murobitlar davlatchasiga qaytib kelganda Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh 100 ming askarga qo'mondon edi. 100 ming askar. Mauritaniyaning shimoli Mag'ribni janub o'lkalarini tamomiy murobitlar davlatini hukmi ostiga kirg'azgan edi. 100 ming askarni qo'mondoniga aylanganda Allohu akbar. Shuningdek Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Tunisni ham Jazoirni ham murabitlar davlati ostiga kirgizgan edi. O'sha davrda Tunis Jazoir bo'lmagan, shuning uchun Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Tunisdan boshlab Mauritaniyagacha bitta davlat shaklga keltirdi. Bir dona yagona davlat. Murabitlar davlati. Tunisdan Mauritaniyaning janubigacha bo'lgan joy. Abu Bakr kelgan vaqtida o'shanday holatni ko'rdi. 100 ming askar bu askarlar bo'lib ham piyodalar yo'q, hammasi otliq 100 ming askarni topdi. 7 ming odamni tashlab ketgan edi. 7 ming ustiga Yusufni amakisini o'g'lini amir qilib ketgan edi. Oradan 15 yil o'tgandan keyin 100 ming askarga va Tunisdan boshlab Mauritaniyani janubiga qadar bitta davlat va bunga qo'shimcha Yusuf ibn Tashmi rahimahulloh bir poytaxt tashkil qiladi. Poytaxt asosga soladi. Poytaxtni ta'sis qiladi. Bu poytaxt Madinat Marokish. Marokash shahri Murovitlar davlatini poytaxti bo'ladi. Hozirgacha ham nomi mashhur Marokash deb qo'yishadi. Bu Marokash shahrini ta'sis qilib bunga masjid quradi. Bu masjid shakli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirib kelgan vaqtida qurilgan Masjidil Haromni qurilish shakli bilan bir xil edi. Loydan, g'ishtdan, suvoq ustilariga o'sha xurmo daraxtini shoh shabbolari tashlangan holatda. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh 100 ming askarni qo'mondoni, 100 ming askarni amiri, shuncha mintaqani boshlig'i bo'lgan kishi o'zi yelkasida g'isht tashib qurgan edi. Masjidni Yusuf ibn Tashmi rahimahulloh yelkasida g'isht tashib, loy kechib qurar edi. Albatta atrofida yordamchilar, atrofida boshqa mujohidlar, murobitlar bor, lekin Yusuf ibn Tashfin o'zi shunday amir bo'la turib masjid qurishlikka astoydil bel bog'lab qurar edi. Bular hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'xshashlik uchun. Esingizda bo'lsa Rasululloh sallam Madinaga masjid ta'sis qilayotgan vaqtida o'z qo'llari bilan g'ishlarni ko'tarib olib kelib o'z qo'llari bilan loylarni suvoq qilgan edi. Bular hammasi Yusuf ibn Tashmi rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotiga tamomiy o'xshashlik maqsadida qilgan edi. Qarang, dinni qanday tushunib Allohning yo'lida haqiqiy jihad qilgan kishi Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni hayotida ko'ramiz. Shuning uchun Abu Bakr ibn Umar lantuni rahimahulloh 15 yildan keyin kelib shu holatni ko'rib tarixda bo'lib o'tmaydigan ishlardan birini qiladi. Tarixda bo'lib o'tmagan, bo'lib o'tgan bo'lsa ham biz juda nodir holatda eshitgan bo'lsak kerak, lekin bunday katta hajmdagi davlatni, katta hajmdagi askarni qarshisida bunday qilishlik albatta kamdan kam uchraydigan bir holat. Abu Bakr ibn Umar lantuni rahimahulloh Yusuf ibn Tashfin rahimahullohga, ya'ni amakisini o'g'liga aytadiki, bu amirlikka shunday 100 ming askarni qo'l ostingizga olgan islomiy shaharni vujudga keltirdingiz. Tunusdan boshlab Janub Mauritaniyagacha yagona bir davlat shakliga keltirgan Yusuf siz haqlisiz amirlikka dedi. Men haqli emasman. Sizga beraman. Amir bo'lmayman bundan keyin dedi. Allohu akbar. Men ketganimdan keyin 15 yil ichida shunday ishlarni vujudga keltiribsiz, o'rnimga noyib edingiz. Endi siz haqlisiz, men haqli emasman. Ruxsat bering menga, men yana da'vat ishlarimni davom ettirsam, xalqlarni dinga olib kirishlikka yana hissa qo'ssam dedi-da, Senegalni janub taraf chuqurroq Afrika qit'asini janubi taraf yo'l olib ketadi. Abu Bakr o'ziga tegishli askarlarni olib yana Senegal janubi taraf yo'l oladi. safar qiladi, chuqurlashadi, hattoki Afrika zonlariga kirib ketadi. Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh sababidan qarib 15 ta Afrika mamlakatlari islomga keladi. Bulardan Mali, Sierra Leone, Jabun, Geniya, Nigeriya, Nigeriya avval bir islom yetib borgan edi. Undan keyin islomdan qaytib ketgan edi. Ikkinchi marotaba islomga olib kirishlik Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahullohni sababidan bo'lgan. Burkina Faso Toga mamlakati ham Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh sababidan kirgan. Kamerun Kamerun ham bu kishi sababli islom mamlakatlariga aylangan. Mana bu Afrika qit'asini 15 dan ziyod mamlakatlari Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahullohdek mujohid qo'l ostida islom keltirgan. E'tibor qiling. Ibn Kathir rahimahulloh bidaya nihoyasida Abu Bakr ibn Umar Lantuni ni sifatini tarixini aytgan joyida Ibn Kathir aytadiki, Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh qachoniki jihodga chaqirganida askarlarga bu kishini nidosiga 500 ming mujohid labbay deb javob berardi. 500 ming mujohid tasavvur qiling. 15 dan ziyod mamlakatga islomni olib kirgan, ularni mujohid qilib tarbiyalagan kishini nidosiga 500 ming mujohid. Endi e'tibor qiling. Shu davlatlardan biror bir kishi, biror bir musulmon peshonasini sajdaga qo'yib namoz o'qisa, Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh bu namozdagi ajrga sherik bo'ladi to qiyomat kunigacha. Allohu akbar. Haqiqiy zafar, haqiqiy nusrat, haqiqiy din bu. Abu Bakr ibn Umar Lantuni rahimahulloh Hijriy 481-yilda shahid bo'ladi. O'zi olib borayotgan janglarda birida Rabbusiga shahodat bilan yo'liqadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishidan rozi bo'lsin. Bu kishini ajr mukofotga sazovor qilsin. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashfu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashfu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblardan qoldi Hüsnü Ömür Endelus